Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Dođite na valove Radija Pule. Vodimo vas na drugi put. Emisiju vodi gost urednik Boris Šuran. Poštovani slušatelji Radio Pule, dobro večer. Evo nas ponovno zajedno u emisiji Drugi put. I večeras e, smo zajedno Boris Šuran, Mirjana Širola i naš gost e, Dino Debeljuk. Dobro večer. Dobro večer. Drugi put, drugi put Dino. <laughs> drugi put Dino. Jedno pitanje na početku za Borisa. Ovo je treća emisija. Da li imamo već e, nekakvih reagiranja naših slušatelja, ljudi koji... neki feedback na <laughs> ovo što smo krenuli raditi. Jesmo li na pravom putu? Ovo će biti emisija koja će nastajati sama od sebe kroz e, ove razgovore, ali i kroz reakcije koje ćemo imati od naših slušatelja. E, mi smo se potrudili napraviti nekoliko e, mreža, odnosno mjesta gdje nas mogu slušatelji pratiti ako nisu direktno u eteru Radija Pule. E, tako da su sve naše emisije i arhivirane i to su arhivirane na archive.org, tako se zove mreža. Međutim, svako ko želi čuti ovu našu emisiju, dovoljno je da otiđe na blog HR, znači drugi put radio, blog.hr i na, toj emis, na tom eh, blogu nalaze se i najave za našu emisiju, ali se nalaze i snimci gdje se može preslušati ako čovjek, kažem, nije u ovo vrijeme moguć da... Uživo da, s inače, e, dobio, dobio sam i nekoliko e-mailova, podrške što je vrlo hrabrujuće i ja vjerujem da će nam se sve više i više ljudi uključivati i priključivati u ovim temama, a mi ćemo uskoro navesti još knjiga i još tema gdje ćemo ih pozvati da ih pročitaju, da ćemo im dovoljno vremena, tako da za 2-3 mjeseca možemo početi razgovarati o knjigama koje su naši slušatelji pročitali, odnosno temama koje ćemo zajedno dogovoriti. Dakle, čim nam se jave možemo s njima stupiti u kontakt i pozvati ih u našu emisiju. danas imamo Dina, tako ćemo imati i nove slušatelje, goste. E, s obzirom da smo u protekloj emisiji malo općenito govorili o doživljaju Indije e, koju je imao Dino, ti također, e, ja nešto malo. Hmm. E, mnogi danas kažu da zapravo mi najlošije radimo ono što je najvažnije, loše dišemo. Toga se sjećamo još iz srednje škole, meni je ostalo uspomeni, često se toga prisjećam, e, posebno kad sam upoznao Dina i ovo što on prakticira, odnosno te tehnike disanja, prisjetio sam se svoje profesorice iz gimnazije koja nam je govorila djeco, dišite punim plućima dišite puni, mi, mi, smo tad čudili se malo, mislili smo šta, šta sam pa znači? cijelo vrijeme dišem, šta me sada ovaj, neću reći pila. To je vrlo duboko. a ona je to tako nama značajno i vidiš koliko mora vremena proći da neku Shvatiš banalnu stvar mhm. pretvoriš u neku vrlo značajnu koja ti može zapravo život promijeniti. E, to je baš lijepo rečeno, dišite punim plućima, to bi skoro isto e, mogli staviti e, jednako sa e, živite punim životom. <laughs> to je gotovo isto, mi, ne dišimo naravno punim plućima, daleko da bi disali punim plućima, čak i sebe ne smatram da još uvijek, neovisno tome što e, i učim tehnike disanja, ali još uvijek ne dišem punim plućima onako kako što bi želio disati punim plućima ili kao što bi želio živjeti ovaj život koji kojeg e, je poklonjen. A zašto je potrebno disati punim plućima? To su, to su na neki način spoznali pred mnogo tisuća godina e, ne znam da li baš Indija bila izvor toga, ali recimo ovo znanje koje ja ovoga e, dijelim sa ljudima je znanje koje dolazi iz Indije. Naime, pred mnogo tisuća godina bilo ljudi koji su se počeli pitati tko sam to ja. <laughs> Mislim, postavi se to jedno pitanje koje, za koje se ja nadam da će svaki čovjek doći u tu fazu kad se počne pitati tko sam ja, što je meni u stvari važno, zašto sam ja takav kakav jesam, e, i kad su si to dakle postavili ti e, mudraci u, to vrijeme ili koji su nakon toga postavili mudraci onda su dakle shvatili e, što to čini čovjeka i koliko je u stvari disanje važno ne samo u onom smislu dakle naravno svako zna da je disanje važno da bi preživjeli ali koliko disanje i način disanja e, determinira nas same i koliko je disanje u stvari povezano sa našim emocijama, sa e, svim stanjima u kojima se nalazimo, pa primjerice samo da podsjetim e, one koji možda to znaju, ali nisu svakog trenutka svjesni, da mi u stvari cijeli dan, ako se promatramo, dišemo na različite načine. Kad smo opušteni, onda imamo duboki udah, pa onda je lagani izdah. E, kad smo uzbuđeni, onda dišemo brzo. brzo Plitko. plitko, dakle, e, cijelo vrijeme, dakle, e, svaka različita emocija ima nekakav različiti ritam daha, dubinu udaha ili dubinu izdaha. Kad smo tužni, onda dajemo naglasak na izdah, jadan, jaha, ne, Dakle, oni su to promatrali i shvatili su stvari koja je to povezanost između, da je nevjerojatna povezanost između emocija, daha i uma i tijela. Znači promijeni disanje, promijeni, si tako Je, znači, emocija ti mijenja disanje, ali ti možeš mijenjati način disanja i na taj način utjecati na emociju i prebroditi emociju, što je vrlo interesantno. I to je jedno znanje u principu koje je univerzalno. Zašto je univerzalno? Zato što je to što se nama događa, znači to je univerzalno e, u svijetu. Dakle, svaki čovjek na ovoj planeti ima problema znači, emocijama. Znači ne dišu različito crni i bijeli. Tako je, nego dišu. <laughs> I žuti. znači imaju problema sa emocijama, imaju problema sa strahovima sa anksioznošću, sa, e, e, dakle, svi mi plaćamo, smijemo se, dakle, svi imamo te izraze emocije, dakle, to je sve, to ono što je nama zajedničko, svima na ovoj, na ovoj planeti i zajednički nam je dah, zajedničko je disanje. E, e, dakle, mi dišemo isti zrak ko što diše predsjednik države, e, ko što diše ovoga, predsjednik parlamenta, dakle tu smo svi isti. Čak nas to povezuje, čak možda udišemo isti zrak, nego sam čitao da neke atome koje je koji su prošli kroz pluća Leonarda da Vinci u 15. stoljeću prošli su i kroz naša pluća. Ne? Tako da i, i taj je na neki način metafor tog povezivanja. Drugi put. Dakle, to čini disanje univerzalnim u onom na više slojeva. I ja sam imao u stvari, rekao bih, ludu sreću. Sam sebe smatram izuzetno sretnim e, zbog toga, ne samo zbog toga, ali zbog toga što sam imao prilike i što sam smogao hrabrosti da učinim taj korak i otičem na tu jednu prvu radionicu e, gdje sam naučio dakle te tehnike disanja i gdje sam vidio stvari kako ja doista jednim drugim pristupom disanja i osvješćivanjem disanja, samog disanja, da mogu sebi mnogo pomoći, da se mogu mijenjati na bolje, onako bolje kao što bi ja želio. Naravno, i e, to me u stvari onda potaklo da produbim e, to znanje i krenuo sam na taj jedan put e, i danas sam izuzetno zadovoljan što jesam na tom putu i dalje dakle nastojim sebe poboljšati i dobiti što više znanja koje onda mogu dijeliti znanje o disanju znanje o disanju, ali ne samo o disanju, onda kad vi u to uđete, mhm. dakle, u, u, taj svijet, onda vam se šire sva znanja, dakle, i znanja o sebi, i znanja o, o smislu života, i, dakle, sva ona pitanja um, koja sebi čovjek počne postavljati eh, na neki način počinju dobivati odgovore. Eto, to je odgovor na pitanje šta se ima učiti oko disanja. Udahnem, izdahnem. Tako je, vrlo jednostavno. <laughs> E, e, Ali recimo, eh, kroz, eh, kad vi spoznate, dakle, čini se da je dah vrlo važan, onda vi svakako drugčije gledate i na onečišćenje zraka kao primjer. Dakle, to je jedna e, popratna e, posljedica recimo toga. Dakle, meni je nepojmljivo da ljudi ne shvaćaju koliko je e, taj zrak dragocjen. Da nema, nema na svijetu ništa što je dragocjenije od samog zraka, jer e, bez zraka mi ne možemo živjeti. Možemo živjeti bez dijamanata, možemo živjeti bez novaca, možemo živjeti bez mnogo čega što mi inače smatramo da je dragocjeno i za što smo spremni mnogo raditi da bi imali to kući a ne cijenimo ono čega imamo izobelju, a bez čega ne možemo živjeti, a to je zrak. I zato sam ja izuzetno ovoga pozelenio, <laughs> kako se kaže u navodnicima, dakle, e, jako sam protiv onečišćenja tog zraka jer, jer shvaćam, dubinski shvaćam koliko je to važno za čovjeka i koliko je e, štetno kad udiše taj jedan nečist zrak za kojeg mi, većina nas misli da, ovoga, da djeluju samo na onom fizičkom nivou. Međutim, ja znam, uvjeren sam da e, nečist zrak djeluje i na psihu. Postajemo nervozni i tako dalje, da sad ne analiziram to. Drugi put. Gdje se danas sve može učiti pravilnom disanju? Ljudi bi vjerojatno htjeli to možda i naučiti, ali ne znaju kamo krenuti. Pa postoji više puteva različitih. Ja e, nisam od onih koji će tvrditi da ono što ja radim da je najbolje, međutim to je jedan put. Ima mnogo, <clears throat> mnogo različitih puteva, ima prvenstvo znači, vezano za jogu, ima mnogo različitih pristupa tom disanju, iako većina njih je vezana za Patanđalija koji je recimo jedan e, stup, e, jedan stari ovoga mudrac koji pred nekoliko tisuća godina postavio nekakve temelje e, načina disanja i važnosti e, vezano s disanjem, Međutim, imate i drugih učenja koji nisu vezano čak niti za Indiju, koje su slavenska, koja isto tako ovoga, vas e, uče i samom disanju i imaju svoj pristup k tome. Ja sam nedavno spoznao još recimo jednu, jednu takvu radionicu koja je vrlo interesantna, meni pogotovo bila interesantna. Dakle, vidio sam da, da nije samo uh, ta recimo koja ide u tom pravcu. Ali ono što je za čovjeka važno, važno da krene na bilo koji put. Mhm. <laughs> Ali da krene, dakle da, da počne s nečim, da spozna to i da traži e, uvidno reći i pomoć na kraju da mu bude bolje i onda će sam poslije kad, kad prođe tu prvu fazu naći nekakav put koji je njemu najprilagođeniji. Mi smo svi različiti. E, ovo što je Dino sad spomenuo vraćam se na jednu logo koji je bio na majci škole eh, u kojoj Dino pripada, to je Art of Living i tamo je na engleskom pisalo no breath, no life, odnosno znaj disati, znaj živjeti, a može se, ako se izvuče samo ono no, nema disanja nema života, ne? tako da je ovako malo simpatično uh, napravljeno, no dvosmisleno. No, dvosmisleno napravi se jednako izgovara, u biti znači sasvim različito. Inače, uh, učitelj koji je dao tu tehniku disanja koju Dino prakticira, odnosno uh, koji dalje dijeli je Širši Ravi Šankar. mm on je jedan od poznatijih i najmlađih učitelja današnjih znači, kurova u Indiji. On je još živ pa možda bi nam Dino mogao nešto reći o njemu jer smo imali prilike ga u par navrata. I pa, teško je nešto posebno reći zato što je taj učitelj u stvari doživljaj, a doživljaj je teško interpretirati. E, ko što su recimo e, doživljaj koje imate za vrijeme upražnjavanja tih e, tehnika disanja koje, koje su vezane uz moje znanje i koje ja dijelim. E, dakle, tako i on. to je recimo čovjek za kojeg se smatra da je prosvjetljen, a nikad neće reći da je prosvjetljen. Da pa on, kaže, kad ga neko pita da je prosvjetljen, da kaže da ne, jer ako kaže da, onda mora dokazivati, a kaže to nešto što ti ne možeš dokazati, ne. I onda on rađe kaže ne, i onda kaže kako ne, onda, onda oni počnu kontra ovoga mhm. e, pitati ali to je čovjek koji recimo mene mnogo naučio zato što ga, e, kod njega se osjeća ta prirodnost. Dakle, on je u, jednom trenutku kao dijete od dvije, tri godine, a u drugom trenutku e, mudrac sa najdubljim znanjem e, koji će ti davati da takvo znanje da jednostavno ostaneš ono šokiran e, sa takvim spoznajama koje su ti kad ti se kažu vrlo ovoga, jednostavne, a ti vidiš u stvari da nisi bio u stanju doći do takvih spoznaja bez da ti neko ipak pomogne. On je jedan od onih koji ja ne znam koliko on uopće spava po noći ovoga, ali radi od jutra do noći i sve što radi, radi za dobrobit e, ovog svijeta, da kažem, ljudi. Izuzetno je osjećajan e, i pun je ljubavi prema svakom i ono što ono uči kakvi bi trebali biti. Vrlo ono- je veseo, vrlo je veseo on je stalno nas, On je stalno pun je humora što ja volim, on mene prevukao i zbog toga jer ja inače volim humor i volim, ne volim previše ove komorne situacije. I, <laughs> ozbiljne stvari. I pre, mislim, volim ozbiljne stvari, ali ne volim e, dramatizirati ko što mnogi čine. Da im se da preveliki značaj. Da, da jer u principu život nas je trebao naučiti da, da je sve prolazno i da ništa nije, dakle da traje cijelo vrijeme, a mi se ponašamo u svakoj toj jednoj loše situacije koje će to trajati 100 godina. Dakle, kad se to promijeni malo način gledanja na to, onda ostaje i prostor za nekakav humor, pa čak i u, jednoj tragediji možeš vidjeti onaj dio malo humora, to neko ponavljanje. Dino je imao priliku e, te škole voditi, odnosno te tečajeve raditi u Hrvatskoj. mislim da je bio u nekim zatvornim kaznionicama našima je to radio, mhm. ali ono što sam ja vidio što je mene vrlo ugodno iznenadilo <clears throat> sa koliko povjerenja su indici i to je bilo kad smo zajedno bili u Deliju, u ministarstvima vanjskih poslova, došli su mu ljudi koji su vrlo visoko pozicionirani i on je organizirao tečajeve za njih i oni su od njega prihvaćali ta znanja opet na onaj način, bez ikakve ograde, to što je on došao iz Hrvatske, tisuću, 5000 km daleko od izvora tog znanja, ali oni su kažem, vrlo otvoreni i vrlo jednostavno prihvaćali njega kao učitelj. Da, to je mene malo iznenadilo, moram priznati, jer e, recimo doista vrlo visoko pozicionirani ljudi u Ministarstvu vanjske poslova došli na moj tečaj, što se kod nas nikad ne bi dobro. Dakle, ni, e, iz profesionalne strane recimo se ne bi dopustili kod nas kako će sad ići ovoga na tečaj kod jednog e, koji je čak hjerarhijski gotovo niži od tebe E, i meni znali ta njihova otvorenost i došli su i stvarno su odradili tečaj i bili su zadovoljni i su mogli isto tu oni su proći kod nekog indica znanje je isto ali su htjeli biti e, kod mene i jednostavno e, prepustili se i vidi, vidio sam u stvari da imaju potpuno povjerenje. Što je, Imali tu utjecaj Indija, da li bi to isto napravili da ste bili u, nekim, u nekoj drugoj zemlji, recimo u Sjedinjenim američkim državama? Pa gotovo sam vjerujem da, da ne bi se to dogodilo. Da je Indija imala utjecaj. Da. Pa Indija je imala utjecaj, ali su to indici, to su indici, dakle ljudi u ministarstvu ne, to su bili indici koji su radili u ministarstvu Da, da sam i drugi veleposlanici. bili su, ne, ja sam napravio tečaje i za druge veleposlanike koji su došli na tečaj ovoga, mhm. koji su to završili, koji su bili jako zadovoljni. Da, mnogo ih je bilo ovoga, e, koji su to uspjeli napraviti. Danas nisam radio često, ja sam doista vrlo rijetko, možda sam napravio tri u, pet godina koliko sam bio u Indiji, ali sam to odradio. Ajde recimo četiri sigurno, ali ne više od četiri. Jer nisam jednostavno imao vremena za to, niti sam želio tome posvetiti više vremena. Ali interesantno dakle da oni pređu preko svih tih barijera koje jedan, e, e, jedan e, zapadne civilizacije nikad ne bi prošao i oni ne kriju to, oni kažu ja sam mislio da će to opet ostati nekako intimno među nama, ne mhm. da ne bi se saznalo i tako dalje. Međutim, on dođe na, e, na i kaže recimo svom ministru da sam mu ja učitelj joge, ne. <laughs> Da. Ne, što da, još jedna I ovo ovaj se nešto, mislim, ništa se tu ne događa, recimo, kod nas bi pa kako se dopusti, da, da odmah kod nas počne se ovoga, e, logika, pa analiza, pa to je druga država, pa to je tako mala država, ego. pa ovo, kako si mogu ići kod njega, možda bi neko izgubio posao kod nas, ovoga, a on to najprirodnije kaže, evo, to je moj učitelj joge, ne? Drugi put. E, ono što Dino je zaboravio sad reći, a to je kad smo bili na prijemima kod ministara, kad je Dino imao svoje nastupne sastanke, kada bi doznali i kada bi ovako u neformalnom razgovoru bilo rečeno da je Dino e, učitelj tehnika disanja, onda je bilo interesantno gledati promjenu tog stava, onda bi, sjećam se ministra baš brodogradnje indijskog, koji je ovako jedna impozantna osoba i vrlo markantna. I, on je rekao, on je i rekao, poznat glumac. On je rekao, o pa vi ste onda učitelj. I sad to učitelj u Indiji kad je neko guru, onda je to, što kažu indici, guru ti je iznad roditelja. Roditelj ti da život, a guru ti da misao, znanje. Um, znanje ne? Mhm. Mhm. Tako da taj način, mislim, ta, kako se to promijeni ta priča kad je rekao, o, vi ste učitelj, ne, to je bilo simpatično i tada bi umjesto 15 minuta sjećam se da bi se razgovor potegao na 45 minuta. Da, i onda su ti sa vrata otvorena kod njih, mislim, tako da Moram priznati da nisam to mogao mnogo iskoristiti zato što sa s hrvatske strane nije bilo baš mnogo interesa, ali dobro, ja mislim... da li obični indijci iz ovih, recimo, znamo da su oni podijeljeni na kaste, hmm. dakle, da li ove niže kaste, da li oni imaju pristup tim eh, tehnikama, tim znanjima? Ima, imaju, recimo, po Out of Living, mm -hmm. koji sam ja dio ovoga, eh, ne prave nikakvu razgled među kasta, da pače ovoga pomažu ovim najnižim kastama, i, i oni se tako ovoga, dolaze, tako da tu, pa inače kod e, da se polako izjednačava kod duhovnih to. učitelja, mm vrlo ćete rijetko vidjeti da oni kod pravih kažem, da prave ikakvu razliku. Tako nema nikakve razlike, oni ne smatraju da su čak i kaste da gledaju ih na jedan drugi način i inače smatraju da e, današnji način e, kako se kaste izražavaju u Indiji da je to u stvari skrivljeno znanje jer kaste su imali jedan smisao pred tisuću godina kad su postavljene ili koliko tisuća godina, više od tisuća godina, e, a danas su one potpuno iskrivljene, danas se e, ostaju kaste po porodicama, a prije su se kaste stvarale po e, sposobnosti čovjeka, dakle taj nekakav učitelj je procjenjivao za što je netko sposoban i on je postao kao ta kasta, da li je bio vojnik, mm da li je bio duhovni učitelj i tako dalje i on je odlučivo Međutim, nakon toga se to iskrivilo i sad to ide po porodicama i to više nije to. I onda sad je već jedna kasta počela iskrištavati drugu kastu i to se osjeća. Dakle, to je sad jedna iskrivena slika od onoga što tu je već traže privilegije. Tako je. I zato kod tih pravi duhovnjaka oni ne gledaju uopće razlike, da pače pomažu ovima koji su ugroženi, tako kažem. Drugi put. Ono što je velika stvar često puta kod nas kada se govori o duhovnosti onda se to smatra nekom, ajde recimo, alternativom nečim dru što je van konteksta dašnjice. Međutim, meni je bilo interesantno vidjeti prije par godina, mi smo tada još bili u Indiji, da je Šiši Ravi Shankar imao jedan vrlo zapaženi govor u, u parlamentu u Briselu. Znači, on je e, iz Indije, on je iz sfere duhovnosti, ali je isto tako već pokazuje kako i Zapad cijeni i to oficijalni zapad jer parlament europski je recimo ajde vrhunac eh, birokracije ili, ili, ili oficijalnog zapada i oni su spremni pozvati ga i poslušati njegova razmišljanja i njegove recimo misli podijeliti. Je bio ono više parlamenta diljem Europe, ali imaju govori i u narodima isto tako. Tako da je, to je dobro i ja sam se sam iznadio kad sam vidio da, da su oni prihvatili dakle ovoga, da on drži taj jedan govor i to je u stvari dobro da se, da se politika otvara i, i takvima na kraju krajeva, ali čini se da je on svojim radom u stvari pokazao i dokazao sebe i doista da, zbog svoje te transparentnosti mislim da svako želi čuti u stvari. Njegov način i njegovo viđenje ovo što se kod nas događa danas se recimo on organizira e, simpozije na temu kako biznis, e, dakle stvoriti jedan e, pošteni biznis, tako je, kako ugraditi etiku biznis, dakle na tome se danas radi i on jako promovira upravo takav pristup, rekao bih opet drugačiji <laughs> pristup e, kao što je tema ove emisije, znači, jer, jer evidentno je da ovo što se danas događa oko nas da ne ide, da smo sve tužni da smo sve u sve većim problemima, da smo sve većim stresovima i da nešto treba mijenjati. I da pritko dišemo. I da mhm. pritko dišemo, da. A svi bi željeli disati punim, punim plućima. Eh, Mirjana, mi se približavamo polako kraju, tako? Da, već smo gotovo na kraju. I za rezime ovog današnjeg razgovora najprije bi se zahvalio Dinu za ove dvije emisije što nam je poklonio i nadam se da ćemo ga još imati prilike čuti i u našem eteru. Nekoj 15. emisiji. U nekoj <laughs> emisiji, jer rekli smo da ćemo holistički razgovarati o stvarnosti, ne samo o duhovnosti, nego ćemo spomenuti i politiku, ali i ekonomiju, spomenut ćemo i sociologiju i obrazovanje. Završio bih, ako dozvolite, ovu emisiju sa jednom mišlju jednog velikog indijskog filozofa koga, koliko znam, Dino vrlo cijeni, a to je Vivekananda, koji nije bio, recimo, dogmatičan i ortodoksan da kaže indijska filozofija, indijska duhovnost, to je sve. On je rekao pravo vrijeme će nastupiti kada se indijska duhovnost poveže sa zapadnom produktivnošću. Kaže, nema smisla da indici budu gladni, ali isto tako ovaj zapad je otišao bez duha i njemu treba nešto što Indija može ponuditi. To je rekao pre 100 godina. to je rekao 1800 i Jesmo li se makli šta od toga? Mm, Boga mi da, na gore. <laughs> na gore. <laughs> Dobro, ipak ćemo završiti optimistično. Budite i iduće srijede sa nama u 8.15 na drugom putu. Drugi put.